yigirmanchi bob yakshanba kuni tong tehi yo'rimg'anda majdallik maryam hazrati aysoni yerligiga bordi va o'nkirni og'zidagi toshning elevitilganligini ko'rdi u yugurgan petit shimon petrus va hazrati ayso yaxshi ko'radigan heliqi shogirdning yeniga kelib ularga rabbimizni yerligidan elvetibdi qayat qo'yganligini bilmidiq dedi petrus bilan yilqi shogird toshqirg'i chiqib yalikka qarab yo'l oldi ikkilan billa yugurishib mongdi lekin yilqi shogird petrusdan tez yugurib yarlikka birinchi bo'lib yetib bordi u engishib ichiga qarab kandir kepanning u yerda yeyiqliq tug'anlig'ini ko'rdi lekin ichkiriga kirmidi kaynidan simon petrus yetib kelib yarlikka kirdi va u yerda yelg'iz turgan kepanni ko'rdi hazrati aysoning beshig'i chigilgan yog'liqnimi ko'rdi yog'liq kepan bilan bir yerda emas balki ayrim yerda yugaklik turadi ondin yerlikka avval kelgan shogirdmi yerlikning ichiga kirib ahvolni ko'rib hazrati aysoning tirilganligiga ishondi shundoq bo'lsimu ular hazrati aysoning o'lib qayta tirilishi kerakligi haqida muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlarni texcha tushunmagan edi shuningdan keyin ikkilan o'zi turayotgan joyiga qaytishdi maryam bo'lsa yalifni sirda turib yig'layotdi u yig'lab turib yallikning ichiga engishib qorividi oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rdi ularning biri hazrati aysoning jasadi qo'yilgan yaning bosh tarafida yana biri oyoq tarafida o'ltiratdi. ular maryamdin xonim nemishqo yig'laysiz deb so'rdi rabbimni elib ketibdi uni nega qo'yganligini bilolmayotman dedi maryam u shu gapni qilibla kayniga qorvidi birining u yerda tug'unini ko'rdi u dal hazrati ayso edi lekin u hazrati ayso ekanligini bilolmidi xonim nemishqa yig'loysiz kimni izdaysiz deb so'rdi hazrati ayso maryam uni bog'lan deb o'ylab taqsir agar uni siz yo'tkavatgan bo'lsangiz qayerga qo'yganligingizni aytib bergaysiz men uni ilib kelsam dedi maryam dedi hazrati iso uningga maryam burilibla ibroniy tilida raboni dedi bu so'z ustoz degan ma'nida manga esilmang chunki man tehi otamning yeniga qaytib chiqmadim berib qarindoshlarimga ayting sizlarningmi otanglar bo'lgan otamning ya'ni xudoyinglar bo'lgan xudoyimning yenig'a qaytib chiqaman dedi hazrati ayso shuning bilan majdallik maryam shogirdlarni yenig'i berib ularga rabbimizni ko'rdim dedi oldin hazrati aysoning o'ziga aytganlarini ularga so'zlab berdi shu yakshanba kuni kechda shogirdlar jam bo'lgan yerida yahudiylardan qo'rqqanligidan uyning ishlarini toqivatgan Шу shu paytda hazrati iso ularning orasida paydo bo'lib o'ritgan holda ularga omon bo'linglar dedi va oqdilla qo'llari va biqinini ularga ko'rsatdi shogirdlar rabbini ko'ginidan qin qing'i potmay xushol bo'lishib ketdi Hazreti Eysa ularga yana "Aman bo'linglar. Otam meni avatkinidek, men muslarni avatiman" dedi. Bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin ularga bir puflab Xudoning muqaddas ro'yiga muyassar bo'linglar. Kimning gunohlarini kechirsanglar, uning gunohlari kechirim qilinadi. Kimning gunohlarini kechirim qilsanglar uning gunohlari kechirim qilinmaydi dedi o'n ikki shogirddan biri ya'ni qo'shgezak deb otilgan tomas hazrati asha kelganda ularning yinida emas edi keyin ular uningga biz rabbimizni ko'rdik deyishdi lekin tomas uning qo'llarida mixning izini ko'mgicha mıxlanın ısığa, öz barmağımni və bıqqınığa öz qolumni təpkizib baxmıqıca, hərgiz işənməymən, dedi. Bir həftidin keyin şagirdlar, yəni şu öydə cəm boğan olub, Tomasmu ula bilən billi idi. İşiklə taqaqlıq bosumu, Həzreti Əysa kirib, ulanın orsida turib, aman bo'linglar dedi. Ondan Tomasqa, barmog'ingni bu yerga takkizib qo'llarimga qara qo'lingni uzitib biqinimga takkizib boq gumon qilmay manga ishon dedi san mening rabbim ham xudoyimsan dedi tomas uning javoban hazrati ayso uningga meni ko'rganliging uchun ishondingmi ko'may turib ishonganlar naqadar baxtliga dedi hazrati ayso shogirdlarining oldida bu kitobda yozilmagan boshqa nurg'un mo'jizlarni ko'rsatdi bu xotirlaslarni sizlarni aysoning qutqizg'uchi masih shundoqla xudoning o'g'li ekanligiga ishonsin ham bu orqali uningga bog'linib hayotliqqa erishsin deb ezildi.